Pracował, pracował, pracował. Nie wiem czy przez pochodzenie, czy przez ekscebulę Ale twoje gadki jak nie kupowałem, tak dziś też nie kupię Mówią jesteś królem, odpowiadam prędzej żulem Pan Sebastian pyta czy chce jakiś wpierdol, mówię nie dziękuję Napisałem płytę, dostanę za nią bóle Lubię twoją minę, kiedy się nią delek Ekscytujesz, pobudzasz jak Ben z Red Bullem Ostrona przemiennie z czulem i odbija kiedy cię nagą lustruje rakieto Wbijasz mi do karty, płać mi cło Na początek starczy joint Nie dajemy szansy mgłom, bo błyszczymy jak milion Seksowna jak Hany, kokain, dziecinne jak karny kok Co się odbijam od ciebie jak od ściany jakby skłosz A twoje melanże to styl sklepy W twojej szklance to siki W twojej siatce łodygi W twoim blancie czy czwarte to titi He, <laughs> ale luzik może tu zadziała place, bo i ostrze pazury miał I ślinie paluchy i wokół cię owijam Eko Hasiuś, te buziaki, twoja gazdeczka jak shuriken I zaraz się dowiemy, czy przyjdzie mi polubić cię, wow Chcę po ciku tasów, a mep romantyku jak lowe to jest zapomniane, nie wiedziałeś Choć pokażę ci, czym moja miłość jest Co? Za każdą następną się kochasiu zajeb Dla ciebie on zna wypieliźnie i Mm. Yes, I'm falling like an ox. Jestem pokorny, kruchy skruszony Jak zombie na prośby głuchy zielony Dawać mi mózgi nie chcę małpiszona Wyłącznie do kuchni oraz tapet gromy Mocne szarte jak dziki mam Łeb poryty, bądź na to gotowa Zywaj security Lubię fajne kobiety, z nimi tańce poświęcę nie coś tam doradzają stale nieporadne to typy, wow Nie do wiary to jak daliśmy się światu zepsuć Wieku ćwiartka za mną czuję się jak na półmetku Zestresowany jakbym pytał o chodzenie I mnie nie odmawiaj, bo się jeszcze zaczerwienie Jejciu, mądry fajnie dać się olać Mądrej to i fajnie posłuchać Mądrym ładnie w aureolach A jak głównie dla was granice przesuwam Lecę jak nie Polak, przynajmniej tak sobie wkręcam moje place, bo wow Jestem twoim lekiem na całe zło